Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. I kërkojmë mbrojtje Zotit xhalleshanuhu prej sherrit të vetveteve tona. Atë njeri të cilin Zoti xhalleshanuhu e udhëzon s'mundet dikush me e humb, e atë që e humb Zoti xhalleshanuhu s'mundet dikush me e udhëzu. Vëllezër të nderum dhe motra të nderume, s'ka dyshim se Zoti xhelleshanu e ka sjellë njeriun në këtë botë që ky njeri me u sprovu, dhe sprova ma e madhe e tij është ky njeri a do të jetë në adhurimin e Zotit xhelleshanuhu apo jo. Sepse qëllimi kryesor i krijimit të njeriut është adhurimi i Zotit xhalleshanu. Allahu xhalleshanuhu thotë në Kur'anin famëlartë, "Wa ma khalaqtul jinne wal insa illa liya'budun." Dhe nuk i kam krijuar xhindët dhe njerëzit vetëm se për të më adhuru mu. Secili prej nesh duhet ta dinë se ka para tij një udhëtim. Ky udhëtim të cilin do ta marrë ky njeri është vajtje pa kthim. Dhe secili prej jush do të shpërblehet për atë që ka punu. Femen zuhziha anin nari wa udkhila al jennete faqad faz, wa ma al hayatu ad dunya illa mata'u al ghurur. E kush largohet prej zjarrit të xhehennemit dhe hyn në xhennet, ai me të vërtetë ka shpëtuar dhe nuk është gjë tjetër jeta e kësaj bote vetëm se një përjetim mashtrues. Mirëpo në këtë udhëtim që do të bëjë njeriu, bileta e tij nuk është kthyese, porse është vetëm vajtje. Bagazhet të cilat do të marrin me vete janë vetëm punët e mira t'tijat nuk do t'i lejohet me marrë atij as pjesë të pasurisë as pjesë të rrobave as pjesë të mallit as asnjë gja tjetër dhe me këtë mall pra që janë punët e tija do të dalin para Zotit xhelle shanuhu ve la ilahe gajruh imagjino se si do të jetë një njeri i cili asht me makinën e tij pa dokumenta dhe kalon afër policisë e cila po ban një kontroll para njerëzve. Sigurisht që mundohet menjëher me e vu rrypin e sigurimit, munohet me sistemu diçka që m'u duk në formë sa ma të mirë. Secili prej nesh duhet mos me harru se një ditë ka me dalë para Zotit xhelle shanuhu ve la ilahe gejruh. Prandaj secili prej nesh duhet me i thanë vetes tij, ndalo, se para teje ka pikë kontrollit. Realisht ka pikë kontrolli ku njeriut do të japin llogari për veprat e vogla dhe për veprat e mëdha. Asnjë gjë nuk do të mundet që me e mshehë para Zotit xhelleshanuhu ve la ilahe gajruh, sepse Zoti xhelleshanuhu ka thënë në Kur'an, Wa men ja'mel mithqale dherretin hajren jereh, wa men ja'mel mithqale dherretin sherren jereh. E kush ka punu mirë sado pak qoftë ajo vepër edhe sa grimca, atë do ta gjejnë para Zotit xhelleshanuhu. E kush ka punu keq, Sado pak qoftë ajo vepër edhe sa grimca, atë do ta gjejnë para Zotit xhelle shanuhu ve la ilahe gajruhu. Asnjani prej nesh nuk mundet me i mshehë gja Zotit xhelle shanuhu ve la ilahe gajruhu. E përderisa njeriu e din se Zoti xhelle shanuhu ka caktu për të nji kohë, nji exhel, në të cilin ky njeri do të dalin para Zotit xhelleshanu, nuk ia vlen që njeriu me e humb jetën e tij, me e humb kohën e tij, me i humb vitet e tija, me i humb mujt e tij, me i humb ditët e tija, qoftë edhe minutat e sekondat, duke e kundërshtu Zotin xhelleshanu ve la ilahe gajruh. Allahu xhelle shanuhu e ka tregu në Kur'anin famëlart ditën e gjykimit si një ditë shumë të vështirë, ku ka thanë fe idha xhaati sakha, e atë ditë kur do të vinë dita e Kiametit. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, atë ditë do të largohet vllai prej vllait tij. Një ndër njerëzit ma të dashtun në këtë botë vllai, mirëpo në ditën e gjykimit Do të largohet vëllai prej vëllait të tij. Wa ummihi wa abih, thotë Zoti xhelle shanuhu në Kur'an, Dhe atë ditë do të largohet njeriu prej babës tij dhe prej nanës tij. Wa sahibatihi wa banih, dhe në atë ditë do të largohet njeriu edhe prej grusë tij dhe prej fëmijëve të tij. Kush është çështja që është kaq e madhe? Li kulli imri'in yawma idhin sha'nun yughnih, në atë ditë çdo njeri do të ketë një çështje që do t'i mjaftojë. Prandaj, secili prej nesh të fillojnë rregullimin prej vetes tij, pastaj tek familja e tij, pastaj tek farefisi i tij edhe ma gjon, se Zoti xhelleshanuhu ve la ilahe gajruhu ka thanë, Men raa, se Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thanë, Kush shef, nëse ndonjani prej jush shef një gjynah le të mundohet që me e ndryshu at gjynah me dorën e tij. E nëse s'ka mundësi me e ndryshu me dorën e tij le ta ndryshojnë me gojën e tij e nëse s'ka mundësi atëherë le ta ndryshojnë me zemrën e tij se kjo është edhe kjo është vlera ma e vogël e besimit mirëpo fillimisht rregullimi i njeriut fillon me kryerjen e detyrimeve të cilat ja ka ngarku Zoti xhelleshanuhu njeriut. Nuk mundet njeriu që me u afru te Zoti xhelleshanuhu me vepra vullnetare, ndërkohë që nuk ka kry ato detyrime të cilat ia ka ngarku Zoti xhelleshanuhu. Prandaj Pejgamberi sallallahu alejhi we sellem ka thonë ose ka transmetu në hadith kudsi nga Zoti xhelleshanuhu se Zoti xhelleshanuhu ka thënë, Nuk më afrohet mua robi jem me diçka tjetër më shumë se sa me ato gjana të cilat unë ia kam detyru atij. Dhe vazhdon robi jem të më afrohet mua me vepra vullnetare deri sa unë ta dua atë. E kur unë ta dua atë, thotë Zoti xhelleshanu, bahem syni i tij me të cilin shikon me të, bahem veshi i tij me të cilin nigjon me të, bahem dora e tij me të cilin prek me të dhe bahem kama e tij me të cilin ec me të. Nëse ky njeri më lutet mu, unë do t'ia pranoj lutjen e tij, thotë Zoti xhelleshanuhu. Fjala e Zotit xhelleshanuhu, Bahem syni i tij me të cilin shikon me të, domethan e drejton Zoti xhelleshanuhu synin e këtij personi që me pa vetëm ato gjana të cilat i don Zoti xhelleshanuhu. Vëllezër të nderumë dhe motra të nderume, Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue sellem një ditë prej ditësh u ul para një varrit dhe filloi duke qa Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue sellem, sa që tregojnë shokët e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue sellem se qau Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue sellem deri sa u lag toka. Dhe pastaj iu tha shokëve të tij, Përgatituni, i tha për këtë ditë se keni me dolë para Zotit xhelle shanuhu ue la ilahe gajruh. Prandaj secili prej nesh, nëse deri më sot ka pas mangësi, le të mundohet që ta përmirësojnë veten e tij. Sepse Zoti xhelle shanuh do t'ia falin mangësinë që ka pas ky njeri ma përpara. Sepse siç transmeton Ebu Dherri radhijallâhu anhu, se Pejgamberi sallallâhu alejhi ue sellem ka thonë, Kush përmirësohet në atë pjesë që ka mbetë, do t'i falet atij ajo që ka kalu dhe ajo që do të bajnë. Ndërsa kush përkeqësohet në pjesën që ka mbetë, do të merret në llogari për atë që ka kalu dhe për atë që ka mbetë. Vëllezër të nderum, Zoti xhelleshanuhu kënaqet me pendimin e robit, prandaj asnjani prej nesh mos e vonojnë pendimin e tij. Le të fillojnë pendimi jonë dhe kthimi jonë për tek Zoti xhelleshanuhu që sot, se Zoti xhelleshanuhu kënaqet me pendimin e njeriut. Përveç kësaj, Zoti xhelleshanuhu, nëse njeriu pendohet sinqerisht, që siç na ka mbledh ne në këtë vend sot, të mblidhemi në xhennetet e Zotit xhalleshanu të cilat i ka përgatit Zoti xhalleshanu për besimtarët dhe ta kujtojmë këtë ditë në të cilën jana mbledh me e fal Bajramin. E lusim Allahun xhalleshanu që secilit prej nesh, masi të largohena prej këtij vend tubimi, t'i thuhet largohu se të janë fal gjynahet e tua. E lusim Allahun xhalleshanu që ta shtojë dashamirësinë në mesin tonë. E lusim Allahun xhelleshanuhu që të na i rregullojë krejt hallet dhe çështjet tona. E lusim Allahun xhelleshanuhu ve la ilahe gejruh që ta shtojë vllazërinë në mesin tonë. E lusim Allahun xhelleshanuhu që xhamiat tona të cilat janë ndërtu, Nuk janë ndërtu vetëm me u falë bajramet në to, porse janë ndërtu që me u falë në to edhe kohët e namazeve. Prandaj e lusim Zotin xhelleshanuhu që ashtu siç jena mbledhë sot dhe asht mbush sot ky shesh të mbushen edhe xhamiat tona për faljen e kohëve të namazeve ditore. Nuk mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju uroj